บุ๊กทูห้าเปตประเทศและภาษาซมเล j อี j e ซิซิจอนมาจากลอนดอนจอนเยอ i สลอนดอนาลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ London je u Velikoj Britaniji. เขาพูดภาษาอังกฤษ On govori engleski. มาเรียมาจากมาดริด Marija je iz Madrida. มาดริดอยู่ในประเทศสเปน Madrid je u Španiji. ธอพูดภาษาสเปน Ona govori španski. ปีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลิน Peter i Marta su iz Berlina. เบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมัน Berlin je u Njemačkoj. คุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม Govorite li oboje njemački? ลอนดอนเป็นเมืองหลวง London je glavni grad. มาดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวง Madrid i Berlin su također glavni gradovi. เมืองหลวงใหญ่และเสียงดัง Glavni gradovi su veliki i bučni. ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรป Francuska je u Evropi. ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกา Egipat je u Africi. ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชียญีุ่นอยู่อาเซียประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือแคนาดาอยู่ซีเวอร์นอยอเมริกาประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลางปานามาเยอุสเรดนอยอเมริกา